Mamacita, de la Rosa. Une jolie beauté comme Rosa Acosta. Verre de rosé, un pas de côté. D'un coup, mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peu près. C'est toi que je veux, chérie, y'a a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie, avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton jaout. J'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, Elle a fait pleurer Melosa. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Tellement de soucis dans la tête, ce moment m'enjailler. Dans un océan de billets, je rêvais de me noyer. Rosa dans ma je l'ai pas oublié. Elle a bousillé ma tête et mon esprit, mon corps s'est ouvert à cette mélodie. Je suis condamné à rapper ma vie, mon vécu, car niveau sentiment, je suis maudit. Oui, je suis un artiste, je qu'est-ce que tu croyais. On peut pousser la mêlée, on fait pas caboyer. Je t'avoue, j'ai volé pour payer mon loyer. Mais j'ai de la culture, j'ai ouvert un cœur de pierre fait en béton armé Trop de femmes ont déçu, poteau je peux plus aimer Me suis juré d'avancer, réussir mes projets, ne pas louper le corps Je l'aimais à la mort, elle aimait elle pouvait mourir pour lui Mais il a trompé, elle a quitté le navire Son cœur est en chute et son bateau chavire Rosa, Rosa, Rosa